بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين أما بعد يقول تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عليه الصلاة والسلام طب خطب منو شمس مؤمنين الله جل وعلا علا یاد از رسول الله صلی الله علیه و سلم میکنه فرشتگانم همینطور ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یصلون اینجا کلمه صلات اومد صلات یعنی چی سلام یعنی چی یا ایها الذين امنوا صلوا یعنی شما هم صلوات بفرستید بر رسول الله صلی الله علیه و سلم و سلموا تسلیما شما هم سلام بفرستید بر رسول الله صلی الله علیه و سلم این سلام چیه این صلات چیه که ما هم در نماز مأموریم دعایمون هم معلق به این صلات و به این درود حتی اختلاف در بحث صحت نماز و عدم صحتش هست اگر صلوات بر رسول الله صلی الله علیه سلم در نماز فرستاده نشه خب این جایگاه داره این قد اهمیت داره خب ولی ما صلوات رو میفرستیم آیا معناش هم میدونیم احادیثی که در این باره اومده درباره صلات بر رسول الله صلی الله علیه و سلم یک مروری فقط گفتم قبل از اینکه رمضان تمام بشه فرصتی هست این مروری بکنیم رو اون تقریبا 20 حدیثی که درباره صلوات و درود بر رسول الله صلی الله علیه و سلم اومده اولین حدیث در صحيحين از ابو هريره رضي الله عنه غفر الله لنا وله ولامه ابو هريره میگوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن من صلى علي صلاه واحده صلى الله عليه عشره من صلى علي صلاه واحده بقى اللهم صل على محمد صلاه سلام انجنيس الان صلاة فضیلت این صلوات فرستادن اللهم صل على محمد صل على محمد صلي اصل الصلاه ریشش در لغت به معنای دعاست ما نمازی که میخونیم دعاست صلاته یعنی دعاست دعایی که آداب و احکام خاص خودش داره این نماز پنج وقتی که ما میخونیم هر پنج تا نمازی که خونده میشه از باب فرض دعاست و غیر از اون نماز نافله هم همینطور دعاست خاطر همین رسول الله صلی الله علیه و ابتدای نمازش بعد از تکبیرات الاحرام الله اکبر که میگفت با دعا شروع میکرد فاتحه که شروع میشه دعاست اهدنا الصراط المستقیم بعد در وسط سوره که میخوند اگر بحث بهش میشد بهش از الله میطلبید جهنم میشد به الله پناه میبرد از جهنم تسبیح میمد سبح اسم ربک الاعلا میگفت سبحان ربی الاعلا و بحمده اون سنته برای اینکه تو خشوعت تمام بشه یعنی اون حواست جمع بشه سر نماز که امام چی داره میخونه با امام باشی از اول تا آخر کنار آیات بهش آیات جهنم آیات وعید آیات صفات الله جل و علا بیاد الله جل و علا باشه چون نماز دعاست دعا هم یا سنا و درود بر الله جل و علا که متوسل بشیم به اون عظمتش به اون مکانتش به اون جایگاه والاش اون چیزی که تمامی پیامبران در ادعیه و دعاهاشون بوده سدنون علیه الصلاة والسلام که میگه لا اله الا انت سبحانك تنزیه الله جل و علا با عظمت یاد کردن از الله جل و علا سبحانك اینی کنت من الظالمین اینجا افتقار بنده هست به درگاه الهی فقرشه احتیاجش به بخشش الله جل و علا اینا خیلی مهمه که ما بدونیم تا اینکه حق اون بندگی رو ادا بکنیم و خب پس صلات در لغت معنی دعاست ما صلاتی داریم از مخلوقی به مخلوقی ما داریم میخواهیم به رسول الله صلی الله علیه و سلم جایی از الله هم ببنده مثل اینجا شما دارید من صلى علیه رسول الله صلی الله علیه و سلم کسی یک صلوات بر من بفرسته صلی الله علیه عشرا الله هم ده بار صلوات برش میفرسته یعنی این صلوات ده بار مضاعف میشه به خودت برمیگرده تو چی داری از الله میطلبی و الله چی داره به تو میده این معانی باید باز بشه این معانی باید کنارش بیستیم تا به فضیلت ها پی ببریم نماز که شروع میشه چون بحث نماز شد این قسمت مهمه خصوصا انتهای نماز تو متوسل شدی به الله جل و علا با اون فاتحت با اون سورت با اون رکوعت با اون سجدت میرسی به قسمت آخر نماز تحیات که مهمترین بخش نماز انتهای نمازه که میخوای سلام بدی تا متوسل شدی با این نمازت به الله جل و علا که الله دعایت استجابت بکنه حالا خواهد اومد در ضمن احادیثی که به این قضیه هم اشاره خواهد کرد نمازی که میخواد تمام بشه انگشت سبابت رو بالا میبری رسول الله صلی الله علیه و سلم این انگشت سبابه بالا بردنت از آهنم بر ابلیس و شیطان سختره سختیش کجاست اون جایی که این بنده توفیق عبادت رو پیدا کرد توفیق اطاعت الله جل و علا و فرمانبری ازش پیدا کرد و خودش پیدا نکرد این مثل یک پتکی بر سر ابلیس همین انگوش سبا بکشد تو کبش بشماری لهی اشد على الشیطانی من الحديد او کما قال عليه الصلاه السلام شدیده بر ابلیس همین انگوش سبابه سنت ناکو چقدر فضیلت داره چقدر اهمیت داره که رسول الله صلی الله علیه و سلام از عظمتش داره یاد میکنه خب چرا شدیده این فقط مجرد یک حرکت نیست مجرد یک اشاره نیست مجرد یک توحید نیست معانیش من تحیات نمیخوام شرح بدم اون ان شرحش تو از کار نماز خواهد اومد اینجا فقط بحثم صلوات نکاتی هست که انسان باید کنارش بیسته و نگاه بکنید چقدر تأثیر داره تو خشوع من شما انگشته که بالا میبری میگی التحیات لله الله اکبر التحیات تو وقتی که به کسی بیاد از باب تحیه و خوش آمدگویی و قدم خیرش بهش میگی السلام علیک سلام الله بر تو باد سالم باشی تندرست باشی عافیت از طرف الله بر تو باشد بدیها و آفتها از تو دور باشد خوش آمدگویه اینجا تو داری بگی التحیات تحیه التحیه چیه حالا شاید تو در فرهنگ لغت باز بکنی بیاد التحیه یعنی خوش آمدگویی و الى آخر اصل تحیه از چی اومده از حیات اومده زندگانی بر تو باد و زندگانی از طرف الله جل و علا الله تو را زنده و سالم نگه بداره اون اللهی که آفریدگاره مالکه التحیات لله یعنی الملک لله ملک از آن الله تو مال الله الله تو را آفریده تو بنده ای اقرار به چیه آفریدگاری و یکتایی الله در ملکش آفرینشش و عظمتش که این خلق و این جهان را این چنین بزرگ آفرید اقرار به بزرگیش و بزرگی این خلقی که آفریده الله خیلی بزرگ التحیات لله هرچی چی میبینی از بزرگی در این جهان از زندگانی از انس و جند که بر روی این زمینن همشون مالکشون الله جل و علا هست خلق السماوات والارض چقدر در قرآن تکرار میشه در همون فاتحت هر نماز تکرار میکنه ملک یوم الدین مالک روز آخرت و مالک دنیاست مالکت پروردگارته نمیخواهی در مقابل اون نعمتش سر به سپاس بر بداری اقرار بکنی هر چی داری از الله داری از جان از نفس از زندگی بار الله ها زندگانی از سوی توست تو را تقدیس میگم بزرگ میشمارم و میپندارم به اون ملکت که آفریدی و اینچنین مالک این جهانیان هستی چنین آفریدی با این عظمت اقراره تحیات المبارکات الله جل و علا خیر و برکت در آفرینشش قرار داده آب بر زمین فرود میاد زمین سبز میشه با اون آب این عظمت مبارکه ما را هم مبارک ساخت با اون قرآنی که تلاوت کردیم در نماز میخونیم ذکر مبارکی را بر ما نازل کرد که او را سپاس بگیم با اون ذکر او را بشناسیم مبارکتر از این قرآن مبارک رو بر ما نازل کرد و اینجا اقرار به این خیر و برکتی که از سوی الله هست بر ما نازل شده ما داریم اینجا اقرار میکنیم بار الله ابلیس نتونست اقرار بکنه به بندگیش در مقابل الله جل و تو داری اقرار میکنی زندگانی و ملک از سوی توست الله هر خیر و برکتی از سوی توست الله الصلاوات اینجا میخواستیم بهش برسیم در تحیات الصلوات لله هرچی دعاست افتقار و بندگیست یا الله برای توست خلق باید بنده تو باشن چون تو آفریدگارشون تحیات لله المبارکات لله الصلوات هر چی دعا هست الله باید در اون دعا یگانه قرار داده بشه الصلاوات صلات معنی چیه دعا دعا باید خالصانه برای الله باشه اون کسی که چی زندگانی و ملک از آن اوست اون کسی که هرچی خیر و برکت از سوی اوست الطیبات هرچی طیب و پاک و خوبی میبینی خیر و خوشی میبینی از سوی الله جل و علاست اونجا هست کلا بعد از اینکه الله را با عظمت یاد کردی الله را با عظمت یاد کردی با اون ملکش با اون آفرینشش با اون عظمتش وقتی گفتی تحیات زندگانی تمامی خلق آفرینش از سوی توس الله اقرار کردی به این اقرار کردی به این که الله تو هستی که خیر و برکت رو نازل میکنی الله تو هستی که به حق باید پرستیده بشی صلوات لله الطیبات هر چی پاکی هست باید برای تو باشه و از سوی تو هستم هر چی پاکی در این دنیا هست اقرار بعد میگی السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته بعد دعا میکنی برای رسول الله صلی بعد برای خودت السلام علینا و علی عباد الله الصالحین بعد میاد شهادتین رو میگی حالا اونجا دیگه اونو بقیه بحث به جای خودش داره خب انسان وقتی که این معانی را بدونه در نمازش خصوصا انتهای نمازشه داره متوسل میشه به افعال الله جل و علا ما هفت توسل داریم جای توسل به اسم الله جل و علا اللهم انت الرزاق فرزقنی اسم الله جل و علا داری تو بهش توسل میجویی از الله یاری میطلبی کمک میطلبی با اون نامش جایی توسل میطلبی به صفتی از اوصاف الله جل و علا مثل اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق پناه میبره کلمات الله التامات قرآن از شر هر چیزی که آفریده توسل به چیه صفات الهی و جایی هم توسل به فعل الله جل و علا مثل همین صلواتی که آخر نماز داریم اللهم صل على محمد و على آل محمد كما صليت على ابراهیم اقرار ما هست بر سلوات الله بر ابراهیم چنانچه بر ابراهیم سلوات فرستادی اینجا هم بر محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم سلوات بفرست حالا این سلوات خواهیم اومد که معناش بس الله صلوات فرستاده متوسل داره میشه کما صلیت اونجا صلوات تو بوده بس بر محمد مصطفی چنین صلواتی بگذار و داشته باش این توسل به فعل الله جل و علا هرچند که توسل های دیگه هم در قرآن اومده به دعای شخص صالح زنده چون چه رسول الله بر سر منبر بود صحابی می اومد گفت قحطی شده دعای باران میکرد علیه الصلاه و السلام یا به حال داعی داریم یعنی حالی که ما درش واقعیم احتیاجمون نیازمون چنانچه موسی علیه الصلاه و السلام دعا کردن انی لما انزلت الی من خیر فقیر فقیرم به درگاه بار الله محتاجتم جایی توسل داریم به ایمانی که به الله داریم ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا جایی توسل داریم به عمل صالح همین نمازی که میخونیم از ابتدایی که استفتاح شروع میشه و به فاتحه و تا آخر که دعای خود رو اونجا آخر قرار میدیم در نمازمون در سجده و در بعد از تحیات علی الخصوص توسل به فعله فعل صالحی که انجام دادیم از اون رکوع از اون سجده و از اون تلاوتی که انجام دادیم مثل اون سه شخصی که در غار گیر کردن که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند هر کدوم از اون سه نفر یک دعایی کردن صخره اومد جلو غار را گرفت گفتن چیکار بکنیم بیایم متوسل بشیم یک عمل نیکی که لله خالصانه انجام دادیم از الله مدد بطلبیم با اون عمل صالحی که انجام دادیم اگر قبول بده به درگاهش که صخره رو برداره یکیشون گفت که دختری را دوست داشتم خلوت کردم خواستم زنا بکنم نکردم بار الله اگر از تو ترسیده بودم اونجا به خاطر تو بود که دست کشیدم از اون گناه صخره رو برداشت صخره برداشت میشه یکی دیگری مال شخصی پیشش بود امانت بود اون ما را رشدش میده بعد میاد مالش ازش میگیره میگه اگر لله بود صخره رو برداشت صخره یکی میگه که بر والدین کردم پدر مادرم خواب رفتن رفتم شیر دوشیدم اومدم روی سرشون نشستم تا صبح اگر این بر و نیکی که به والدینم داشتم برای تو بود بار الله صخره رو برداشت صخره برداشته میشه و نجات پیدا میکنه هر سه نفر این توسل به چیه عمل صالحی که انسان به درگاه الهی انجام داده اینا هفت نوع توسله هفت نوع توسلی که در قرآن و سنت آمده غیر از اینها یا توسل شرکی یا توسل بدعی و گناه و معصیت خب در بگردیم به اصل حدیث من صلى علی صلاة واحده کسی از الله برای من صلوات بخواهد تو داری از الله میخواهی اللهم صل یعنی تو صلوات داشته باش بر محمد مصطفی صلوات در تعریفش از جانب الله جل و علا بر مخلوق گفته شده یاد نیک در ملاعله اعلا و درود الله جل و علا بر اون بنده در مل اعلی یکی از معنی سلوات و گفته شده رحمت الهیه خواستن رحمات الهیه برای اون بنده مشمول رحمت خودت قرار بده حالا ما میدونیم که رسول الله صلی مشمول رحمتش هست بازم از الله طلبیم این از باب طاعت عبادت ان شاء الله بعدا بازم بهش اشاره خواهد شد کسی بخواهد برای من از الله جل و علا که یاد نیک الله ازش داشته باشه الله هم یاد نیک از اون بنده میکنه و مشمول رحمت خودش قرارش میده چند بار دهور فزلته فازله فازله صلوات بر رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث بعد حديث أناس انس بن مالك رضي الله عنه كم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمودا من صلى علي صلاه واحده صلى الله عليه عشر صلوات وحط عنه بها عشر سيئات ورفعه بها عشر درجات <laughs> الله أكبر فضیلت درود ما بر رسول الله صلی الله علیه و سلم یک صلوات را فرستادی بر رسول الله صلی علیه و سلم اولین فضیلت اج پاداش الله ده بار بر تو صلوات میفرسته یعنی یاد اینی که از تو میکنه و مشمول رحمت خودش قرارت میده و حط عنه بها عشر سیاد با این صلواتت ده تا گناه ازت پاک میکنه و رفعه بها عشر درجه ده تا درجه در بهشت او را بالا میبره فقط با همین صلواتت تو را بالا میبره اللهم صل على محمد و على آل محمد رتبه رفت بالا ده تا رتبه پیدا کرد ده تا پله رفتی بالاتر محروم آنکه نام رسول الله صلی الله علیه وسلم بیاد صلوات نفرسه خودش عقب افتاد خودش نخواست بره جلو نخواست گناهانش کفاره بشه محرومه حالا ان خب بعد خلاصه و جنبندی میکنیم گذر میکنیم روی کل این احادیث فضیلتایی که اومده خلاصه و جنبندی میکنیم حدیث بعدی حدیث ابو طلحه انصاری رضی الله عنه که میگوید خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسرور رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدان اومدن نزد اصحاب خوشحال بودن خرسند بودن فقال ان الملك جاءني فقال لي يا محمد ان الله تعالى يقول لك ملكي فرشتي از فرشتگان الله اومده و گفته ای محمد عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى يقول الله بيد ميجا أما ترضى أن يصلي عليك عبد من عبادي صلاة إلا صليت عليه بها عشرا اما ترضا آیا خوشنود میشی راضی میشی کسی نباشه ای محمد علیه الصلاه و السلام که بر تو بنده از بندگانم صلواتی بفرسته الا اینکه من در ازای اون برای او ده بار صلوات بگذارم و بدم بهش صلوات ده بار فرستادی برای تو ده بار صلوات میگذاره الله جل و علا از باب پاداش ثواب یک صلوات فرستادی ده تا صلوات گیرت میاد ولا يسلم علیک تسلیمتن الا سلمت عليه بها عشر عليه السلام کسی سلامی بر تو نمیفرسته مگر اینکه سلامی از سوی من بر او باشه چند بار ده بار سلام از الله جل و علا سلام و عافیت در اون قبرت از اون عذاب در مقابل اون گناهانت سلام و عافیت در این دنیا از بدیها سلام در اون آخرت اون زمانی که از پل سرات میخوای عبور بکنی که دعای پیامبران اللهم سلم سلم هست سلام را از الله میخوان همه میترسن اما منکم الا واردها همه باید وارد جهنم بشیم ازش عبور بکنیم از روی پل سرات رد بشیم پیامبرانن میترسن از پل سرات تو نباید بترسی تو نباید از الله سلام بخوای بر پل سرات پیامبران از الله سلام میخوان بر پل سرات من و تو هم محتاجیم به خاطر همینه که اونها این شرف رو پیدا کردن مجدگانی بر اونها هست مثل نور و سریعتر از نور از پل سرات رد میشن به خاطر همینه که اگر یک بار برای اونها خواستی برای تو ده بار قرار داده میشه مضاعف برات قرار داده میشه اون دعایت اون طلبت اون درخواستت از الله جل و علا من و تو محتاجیم که الله ما از آفات و مصیبت ها سالم نگه بداره قلت بلا ای رب راضیم خوشنودم بار الها رسول الله صلی الله علیه و سلم با الله میگوید چهارمین حدیث حدیث عبدالله بن عمرو بن عاص رضی الله عنه که میگوید شنیدم رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة ثم صلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة یک از احادیث خیلی عظیم است در بحث شفاعت در مسلم هم هست که رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم میفرمایند اگر مؤذنی را شنیدید اذان میگوید الله اکبر الله اکبر از الله به بزرگی یاد میکنه الله اکبر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 اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه آت محمدن الوسيله والفضيله وابعث مقام محمودا الذي وعدته خب اینجا چند تا چیز اومده آت محمد الوسيله محمد بده وسيله که اینجا در حدیث اومده ثم سل الله لی الوسيله آت محمد الوسيله وسيله چیه رسول الله صلی الله عليه و خودش یاد میکنه وسیله وسیله منزلی است نزد الله جل و در فردوس اعلی که مال یک نفره برای یک نفر داده میشه برای کسی دیگه نیست یک نفر فقط از الله اون را بخواهید برای من اون جایی که جایگاهی که الله قرار داده به برترین خلقش خب رسول الله صلی الله علیه و میگه الله بهش مجزه نداده و خودش میگه نمیگه انا سید ولد آدم برترین فرزندان آدمه ولی هست پس چرا داری از الله میتلبی؟ دوباره تکرارش میکنی چرا هی دوباره از الله میخواهی هم سوال وسیله میکنی که به رسول الله صلی الله علیه و داده شده هم دعای فضیلت میکنی آت محمد الوسیله والفضیله فضیلت هم اون فضل و جایگاه مقام والاست که رسول الله صلی الله علیه و سلم این برتریت رو الله بهش داده که بالاترین جایگاه را در بهشت داشته باشه و بعث مقام محمودا الذي وعدته مقام محمود چیه مقام شفاعت منزله جایگاه و مقام شفاعته که بارها در درس گفتیم که خلایق در سرزمین محشر جمع میشن میرن نزد آدم آدم میگوید من اولین گناه مرتکب شدم برید پیش نوح نوح میگوید من چیزی از الله خواستم که نباید میخواستم برید پیش ابراهیم ابراهیم میگوید من سه تا دروغ گفتم سه تا گناه مرتکب شدم برید پیش موسی موسی میگه من کسی را کشتم که نباید میکشتن برید پیش عیسی عیسی میگید برید پیش محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم که این مقام محموده برای شفاعت خب تو داری از الله جل و علا این چیزها را میخوای برای رسول الله صلی الله علیه و چرا داری میطلبی یک طرفش حالا بزرگترین وجهی که این سوال تو داره دعا عبادته اطاعت از امر رسول الله صلی الله علیه و سلم داره از تو میخواد و تو این دعا را میکنی از باب تعبد عبادت یک طرف دیگرش محبت تو هست نسبت به رسول الله صلی الله علیه و سلم اشرف خلقه و رسول الله صلی الله علیه و خودش داره خبر میده از اینکه بهترین خلق الله جل و علا انا سید ولد آدم خبر میده الله جل و علا از جایگاه مقام والای رسول الله صلی الله علیه و سلم دستور میده ازش پیروی بکنیم قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی يحببكم الله اتباع پیروی از رسول الله صلی الله علیه و در ازاش الله محبت خودش رو برای اون بنده قرار داده اگر این بنده الگو شد برای بندگان اون بندگان مشمول رحمت الهی میشن الله اونها رو دوست میداره چرا چون پیرو کی شدن این محمد مصطفی صلی الله علیه و این الگو که الله جل و علا در قرآن ازش یاد میکنه لقد کان لکم في رسول الله اسوه حسنه اسوهش الگوش شده محمد مصطفی بهترین خلق و اینك لعلى خلق عظیم از عظمت از رسول الله صلی الله علیه و سلم داری یاد میکنه تو داری از الله میطلبی که اون مقام ها و جایگاه ها را به رسول الله صلی الله علیه و سلم بده چون لایقش هست اعتراف توست به اون جایگاه والای رسول الله صلی الله علیه و نزد الله اعترافت به رسالتش اعترافت به اون شهادتینی که داری میگی سر نماز اشهد لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله پیغمبر الهی خاتم النبیین سید المرسلین الگو و پیشوای توست اقرار اقراری پس از اقرار دیگر محبت تو میرسنه به رسول الله صلی الله علیه و سلم و اقرار تو به پیغمبریش اقرار تو به اون خبرهایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم داره از خودش اقرار تو هست به فعل الله جل و علا و به یگانگیش و یکتاییش به اینکه این خلق و این مخلوق را این چنین آفرید و او را به این جایگاه رسوند و او را با اون فعلش با اون سخنی که از اوصافش وحی میکنه بر رسول الله صلی الله علیه و او را به اون مقام بالا انتخاب میکنه با اون کلامش سخنش و این شرف و مقام بهش میده اقرار هست به اون رسالتش که الله جل و علا برای پیغام خودش به خلقش او را انتخاب کرده اقرارت است به رحمات الهی الله تو را مشمول رحمت خودش قرار داد با این پیغمبر که تو بیچاره نباشی بدبخت نباشی خدا نشناس نباشی داری اقرار میکنه به رحمت الهی بارلاها این رحمتت هست که بر ما فرستادی رحمت للعالمین نیست مگر رسول الله صلی الله علیه و سلم رحمتی بر من و توست تو داری اقرار میکنی به این رحمت به این نجات نجات دهندت هدایتگرت و انک لتهدی الى صراط مستقیم اقرار به این که رسول الله صلی است توست توست بر روی پر صراط سنتش نباشه اون وحی که برش نازل شده نباشه از قرآن تو با چی با چه نوری میخوای روی پل صراط عبور بکنی والله اون چراغت جز قرآن و سنت بر پول صراط چیزی دیگر نیست باید قرآن و سنت داشته باشی وگرنه مثل همون کسانی که راه رو روی پروسرات گم میکنن تو هم گم خواهی شد حالا میاد از اون وعیدی که رسول الله صلی الله علیه وسلم دادن کسانی که راهشون رو گم میکنن بر روی سرات چون چراغی که به دست دارن نوری که به دست دارن اون نورشون خاموش میشه وعیده پس صلات بر رسول الله صلی الله علیه و خیلی معانی رو در بر میگیره معنای بندگی تو احتیاج تو به درگاه الهی رو در بر میگیره محتاج نبوتی محتاج رحمت الهی محتاج نجات الهی یک کسی بیاد از طرف الله تو را نجات بده راه و نشونت بده افتقار و بندگیته من دارم سلوات میدم چون خودم محتاجم چون خودم محتاجم بار الها تو خیرخواه خودتی نه اینکه داری یک فضلی فضیلتی از خودت داری از دست میدی داری ایثار میکنی نه تو خیرخواه خودتی با اون سلوات حالا سوال پیش میاد خب پس چرا رسول الله این مقام را برای خودش خواسته چرا گفته که ما برای او بخواهیم چرا نشده که رسول الله صلی الله علیه و برای پیامبران دیگر بخواهی یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه و خب مؤمن اینی که برای کسی دیگه بخواه چرا رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه برای من بخواهید رسول الله صلی الله علیه و سلم داره بهت خبر میده از اون چیزی که واقعه اون چیزی که الله برای اون جایگاه او را خلقت کرده آفریده انا سید ولد آدم ولا فخر برای اون جایگاه آفریده شده و گذاشته شده این جایگاهشه از باب تعبد از باب اقرار تو به اینم از تو خواسته که این عبادت رو انجام بدی و از الله بتلبی تو هم بخواهی و تو نیاز خودت رو به این شرف و مقام ابراز بکنی تو محتاج اینی که رسول الله صلی الله علیه و در اون مقام باشه و تو بهش بپیوندی در اون منزلگاه اون وسیله که الله گذاشته اون منزلی که هیچ جایی در بهش مثل اونجا نزدیک به الله نیست نزدیکترین جا به الله کنار الله بر اون بالای عرش در بهشت علا فردوس علا وسیله هست اون منزلگاهی که الله گذاشته برای اون اون جایگاه رفیع رسول الله صلی الله علیه و سلم و هر چقدر از اون امتش بهش نزدیکتر باشن به الله هم نزدیکترن تو داری به خودت میتلوی تو خیرخواه خودتی تو محتاج اینی که از آن را درست گوش بدی و این دعا را بکنی تا مشمول این رحمت واقع بشی تو محتاج این معانی باید انسان در دلش بیاد تا حب و علاقه به اون عبادت اون ذکر اون دعا داشته باشه تا وقتی که تو این معانی را ندونی ارزش اون دعا را نمیدونی همینطوری از آن شنیدی رد میشی صلواتی بر رسول الله صلی الله علیه و شد الا گفتی نگفتی رد میشی اهمیت بهش نمیدی والله رسول الله صلی الله علیه و شنیدن نامش بر تو اجر و پاداش گناهت مح میشه پاداشت مضاعف میشه درجاتت در بهشت بالا میره هر چقدر ازش پیروی بیشتر بکنی پایبند به سنتش بیشتر باشی هر چقدر بیشتر جایگاه تو در اون جایگاه وسیله جایگاه تو به رسول الله صلی الله علیه و سلم در اون منزلگاه رفیع جایگاه تو به رسول الله صلی الله علیه و سلم نزدیکتر میشه تو محتاجی از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم بدونی از هدیش از روشش بدونی بیشتر بخونی بیشتر احادیث رسول الله صلی الله علیه و برش مرور داشته باشی تا صلواتی بیشتری بری با اون صلواتت چی بشه جایگاهت به اون اشرف خلق نزدیکتر بشه تو مثل الله لی الوسیله وسیله بقی فانها منزله جایگاهی جایه منزلگاهی جایگاهی فی الجنه لا تنبغي الا لعبد من عباد الله یک جایه برای یک بندی از بندگان الله در اون جایگاه رفیق الله گذاشته برای یکی از مخلوقاتش و ارجو ان اکون هو منم رجای من امیدم تمام بر اینه که اون جایگاه مال من باشه این رجا از باب تاکید میاد حالا هرچند که در قرآن و سنت این بحث هست حالا خصوصا الفاظی که به معنای شاید میاد لعل و عسا فرق با اون چیزی که در لغت عرب بین خودمون استفاده میکنیم و اون چیزی که رسول الله صلی الله علیه و از باب مجدگانی داره خبر میده فمن سأل لی الوسیله حلت له الشفاعه نکن شما از الله خواستید این از رو گوش دادید از الله هم خواستی وسیله و فضیلت و مقام محمود این دعای بعد از اذان را گفتی صلوات بر رسول الله صلی الله علیه و سلم فرستادید پاداش چیه مشمول شفاعت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بشی در کجا در سرزمین محشر اونجایی که فرشتگان یقتو گرفتن میخوان تو جهنمت بندازن با اون گناهانت با اون معاصیت تو اونجا هم محتاجی تا آنجا هم نیازمند رحمات الهی آنجا هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم شفاعت میکنه بر گناهکاران غیر از اون شفاعت عظما مقام محمود شفاعت بر گناهکاران فرشتگان شفاعت میکنن ملائکه الله میان شفاعت میکنن همه شفاعت میکنن این شفاعت برای گناهکاران نصیب تو خواهد شد تو مشمول این شفاعت خاص که رسول الله صلی علیه برای امتش گذاشته تو مشمول این شفاعت میشی و مشمول این شفاعت شدن همت میخواد مواظبت میخواد رهروی از راه رسول الله صلی الله علیه و میخواد حلت له الشفاعه اینطوری نیست که به همین راحتی تو ذکر رو بگی و این پاداش گیرت بیاد نه نیاز به پایبندی و استقامت و بندگی داره اون بندگی که الله دوست داره نه اینکه ما دوست داریم ربی اوزعنی ان اشکر نعمتك التي انعمت علی چی و ان اعمل صالحا ترضاه چرا ترضاه چون شاید ما عملی انجام بدیم در ظاهر نیک باشه ولی الله رضایت نداشته باشه مقبول به درگاه راهی نباشه بار الله توفیق عملی بده که به درگاهت قبول بشه اون عملی که تو دوست داری خاطر همین ابراهیم از الله بعد از اخلاص بعد از اینکه اخلاص خواست و قبولیت عمل ربنا تقبل منا چی گفت و ارنا مناسکنا ارنا نشونمون بده که چطور مناسک رو انجام بدیم طاعت و عبادتت رو انجام بدیم نمیتونی با اجتهاد و با فکر و ذهن خودت هر طور دلت خاص طاعت و عبادت انجام بدی باید بفهمی رسول الله صلی الله علیه و سلم چطور بودن چطور نماز میخوندن اونطور نماز بخونی روزه میگرفتن روزه بگیری حج میرفتن حج بری با این راه و روش هست که تو نجات مییابی